Ուզբեկստանում շարունակվող ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում այսօր մրցահարթակ դուրս կգա 3 հայցանրորդ։ Նախ 89 կիլոգրամ քաշային աղջիկների Ա խմբում պայքարի մեջ կներգրավի Տաթև Հակոբյանը։ Մրցումները կսկսվեն Հայաստանի ժամանակով ժամը 15-ին, իսկ ժամը 18-ին մրցահարթակ դուրս կգա 102 կիլոգրամ քաշային Ա խմբի տղաները։ Հայաստանը կներկայացնեն Սամվել Գասպարյանն ու Արսեն Մարտիրոսյանը։ Անգլիայի առաջնության 17-րդ տուրում չեմպիոն եւ առաջատար Մանչեսթեր Սիթին ընդունեց Լիստ Յունայթեդին։ Կատալոնացի Խոսեփ Գվարդիոլայի գլխավորած թիմը հաղթանակ տարավ 7-0 հաշվով։ Դուբլի հեղինակ դարձավ բելգիացի կիսապաշտպան Կեյվին Դեբրյունեն, աչքի ընկավ նաեւ անգլիացի կիսապաշտպաններ Ֆիլ Ֆոդենն ու Ջեք Գրիլիչը, ալժիրցի հարձակվող Ռիադ Մարեզը, անգլիացի պաշտպան Ջոն Սթոնզը եւ հոլանդացի պաշտպան Նաթան Ակեն։ Մանչեսթեր Սիթին 41 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը եւ 4 միավոր առաջ Ջոկովիչը մեկ հանդիպում քիչ անցկացրած եւ երկրորդ տեղում ընթացող Լիվերպուլից Լիստ Յունայթեդը 16-րդն է 16 միավորով։ Աստոն Վիլան անգլիացի Ստիվեն Ջերարդի գլխավորությամբ հյուրընկալվեց Նորվիչ Սիթիին եւ առավելության հասավ 2-0 հաշվով։ Գերմանիայի առաջնության 16-րդ տուրում չեմպիոն Բավարիան հյուրընկալվեց Շտուտգարդին եւ առավելության հասավ 5-0 հաշվով։ Գերմանացի Յուլիան Նագելսմանի գլխավորած թիմից հետրիկի հեղինակ դարձավ գերմանացի կիսապաշտպան Սերժ Գնաբրին, դուբլի հեղինակ դարձավ Լե հարձակվող Ռոբերտ Լևանդովսկին։ Մյունխենյան թիմը 40 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը եւ 9 միավոր առաջ է մեկ հանդիպում քիչ անցկացրած Դորտմունդյան Բորուսիայից։ Շտուտգարդը 15-րդն է 17 միավորով։ Կատալոնական Բարսելոնան եւ անգլիական Բոկա Խունիորսը Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ընկերական խաղում վիճարկել են անցած տարի մահացած լեգենդար արգենտինացի ֆուտբոլիստ Դիեգո Մարադոնայի անվան գավաթը։ Հանդիպան հիմնական ժամանակն ավարտվել է ոչ ոքի 1-1 հաշվով։ Խաղի հաշիվը 50-րդ րոպեին բրազիլացի կիսապաշտպան Ֆիլիպե Կոուտինյոյի փոխանցումից հետո բացել է Բարսելոնայի 22-ամյա հարձակվող Ֆերան Յուտլան։ Բոկա Խունիորսից հավասարությունը վերականգնել է 19-ամյա արգենտինացի կիսապաշտպան Էսեկիել Մiguել Սեբալյոսը։ Հետխաղյա 11 մետրանոցներով Բոկախունյորսը առավելությանը հասել 4-2 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականի հարձակվող Նորբերտո Բալեկյանը Բոկախունյորսի պայստայինների թվում էր եւ խաղադաշտ դուրս չեկավ։ Կատալոնական թիմում վերադարձից հետո նորամուտը նշեց բրազիլացի հարձակվող Դանի Ալվեսը։